Ռադիո Գիրք հանրային ռադիոյի եթերում կարդում է Անուշ Ապրեսյանը։ Դավիթ Սամվելյան, Հակակաղակական, Edit Print հրատարակչություն, Երևան 2019։ Մաս 2։ Ի սկզբանե էր վերջը։ Սկիզբ Կարող ես այնպես շնչել գարունը, որ թոքերդ սիրուց վառվեն, աչքերդ գույներից կուրանան։ Քիչ խոսիր ինքդ քո մասին։ Ուղակի լռիր։ Լսիր հորդանձրևի շարաչն ու հասկացիր, թե որքան փոքր է վիշտդ երկնքի լացի համեմատ։ Մի 5 տարի հետո Գառնան վերջին ամսվա կեսերին սիրահարվել էի վերջնականապես, կամ ճակատագրի բերումով ոնց ուզում ես կոչիր։ Իսկ արդյունքը արդեն հասկացար։ Երբ բոլոր սպասումներդ վերանում են, երբ տարալուծվում ես իրականության հետ, իսկ սիրտդ այլևս չի կծկվում միայնության սուր ծակոցներից, այլ պայթում ես զգացողության անչափելի շատությունից, թվում է սիրահարվել ես վերջնականորեն։ Ավելին, աչ ու ձախ գոռում ես։ Սիրելիի դականջին շշնջում ես, որ սիրում ես հենց նրան։ Մեկին, ով այդ պահին դառնում է միակը երկրագնդի վրա ապրող 3 միլիարդ 760 միլիոն ու չգիտեմ քանի 100 հազար հաշվող կանանցից։ Այդ օրը ներկա էին մոտավորապես 342 հոգի երկու կողմերից։ Կարծես պատերազմող բանակներ լինեին, որ եկել էին խաղաղության դաշինք կնքելու սեղանների շուրջ, իրար նվիրելով ունեցած ամենաթանկը։ Սեղաններից մեկի շուրջ նստած էր papas, սափրված ներքին հպարտության զգացումով ու սպիտակ ամփոխ կապ վերնաշապիկով։ Երբեմն աչքի տակով նայում էր իմ կողմ, ճպտում էր ու հայեցքն արագ փղցնում։ Քեֆ ուրախություն կոչվող արարողության վերջում մոտեցավ։ Ձերքս սեղմեց ու ափիս մեջ մի ծրար թողեց։ Երևանի հիմնադրման 2750-ամյակի նվիրված դրոշմանիշը վրան փակցված։ Ողջագուրվեց ու բոլորից թաքուն ականջիս շշնջաց. Կկարդաս, երբ մենակ լինես։ Մարդու պատմության ու կյանքի հետ հարաբերությունները սկսվում են անվանիմացությամբ, այնպես ինչպես Այբուբենի առաջին տարը։ Բնության առաջին եղանակ գարունը սիրտդ ու միտքդ լցնում են սպասումով։ Հիմա եկել հասել ենք սկզբին եւ հաստատ ցանկանում ես անունս իմանալ։ Սակայն ինչ տարբերություն թե իմ անունն ինչ է։ Ինչ սպասելիքներ ունես ինձանից։ Մենք ցանկանում ենք մարդկանց անուններն իմանալ, որ เป զի տարբերենք, առանձնացնենք նրանց մեր հիշողության մեջ, նրանց տեղավորենք ժանգոտվող դարակներում, որ հանդիպելուց, բարևելուց կամ ողջունելուց անունով դիմենք։ Իբրև թե շատ կարեւոր է այդ մեկը մեզ համար։ Լավ ասեմ, ինձ պապիս անունն էին տվել։ Դե սովորություն էր։ Մայրս էլ չէր ուզում սկեսրայրի խաթրին կպներ, բայց պապիս անունը չեմ ասի։ Միևնույն է, բան չի փոխվի դրանից։ Միայն կասեմ, որ Գառնան վերջին ամսվա կեսերին, երբ սիրահարվել էի կարծես վերջին անգամ, մի քանի տասնամյակ առաջ Գառնանը, բայց ոչ թե վերջին ամսին, այլ կեսերին, հայկական գյուղերից մեկում, որը Հայաստանում չէր, քեֆ ուրախություն էր, որի ներկա էր ամբողջ գյուղը։ Ներկաները եկել էին թանկնվերներով ու շնորհավորանքներով։ Հաշտվելու խնդիր չկար։ Նրանք մի հաշտություն ունեին, այն ալ կնքվել էր գյուղի այլազգիների հետ։ Նրանք էլ էին եկել նվերներով ու շնորհավորանքներով։ Սրանից կես դար առաջ Գարդանկեսերին ծնվեց papas։ Չգիտեմ ուրախ էր թե ոչ, կծկված էր թե լացակոլոլ, բայց ծնվեց։ Գարնան երկրորդ ամսին պատերազմի հոտը դեռ չէր տարածվել եւ խնկաբույրն ու նոր ցաղկած բնության հոտն իրար էին խառնվել։ Պապիս մայրը ժամանակին աշխատում էր երկաթգծի կայարանում։ Լինում է չի լինում։ Լինում է այնպես, որ ուրախությունն ու տխրությունը իրար են բարևում մի սրտի մեջ, բայց չգիտես ինչու տխրության ձեռքն ավելի ուժեղ է լինում։ Լինում է նաև, որ ճիշտ ու սխալ գրկախառնվում են կյանքիդ մեջտեղում, բայց սխալի գիրկն ավելի մեծ է ու գայթակղիչ։ Լինում է, երբ համարում ես, պատեպատ լինում, որ ասելիքդ գոնե տեղ հասնի, որ անելիքդ ճիշտ գնահատվի, որ խիղճդ լռի, որ սիրտդ կանգնի, որ քննես հանգիստ ու էլ չարթնանաս։ Բայց չի լինում երբեք, որ չվախենանք այլևս չլինելուց։ Կյանքում միշտ լինում է ու չի լինում։ Մեր կամքից անկախ մեզնից կախված։ Մեզ հետ առանց մեզ, հանուն մեզ ու մեր դեմ։ Լինում է սակայն, որ ոչինչ էլ այլևս չի լինում։ Մնում է միայն գունաթափված մի երազ ու մի քանի հետևություն։ Մի դեղնած աշուն ու գառնան սпасում։ Սահմանազատում Թե սրտիդ մեջ մնացալ է մի սուրբ անկյուն կամ անուն, թե մտքումդ մի մոռացված հուշ կամ մի վերապրում դեռևս թույլ արկայծում է, Ձերքդ կոկորդիդ տար ու լուր սեղմիր, որ չարտասվես։ Կամ ավելի լավ է թող շունչդ կտրվի։ Ամեն ինչն իր սահմանն ունի։ Կամ դու ինքդ պիտի գծես այն, կամ էլ քեզ կպարտադրեն գծել։ Երբեմն էլ այդ գիծը հենց քո վրայով կարող է անցնել, երբ չափնացնում ես։ Թե փորձես անցնել այդ սահմանները, փշալարերը կմխրճվեն աչքերիդ մեջ, ու արյունոտված ափերով այդ անգամ չես կարողանա սրբել անամոթությունից սևացած ճակատդ։ Քեզ կմնա լուր հետևել սահմանից այն կողմ ընթացող կյանքին, Ինչ որ սիլուետներ տեսնել ու ինքնախապկանքով հուսադրել, թե ոդքերի տակի հողն ավելի ամուր է, թե քեզ մոտ լուսաբացերն ավելի պայծառ ու թարմ են, թե քո սեր կոչվածն ավելի ճշմարիտ է։ Այնինչ իրականում դու մնում ես սահմաններից այն կողմ։ Ավաղ դու արդեն մոռացված ու ավերված տուն ես դառնում, բղծված հող, որի վրա քայլելը մահացու է։ Քեզ անգամ սահմանի մյուս կողմից ձայն տալն է անիմաստ։ Դու չես կարող լսել ոչ մի ձայն, քանի որ բորնոցը թխլացնում ու լցնում է շրջակայքդ։ Աչքերդ արդեն կուրանում են դատարկությունից։ Այդ ժամ ձեռքդ լրությամբ տանում ես կոկորդիդ, որ շունչիդ կտրվի։ Ավելի լավ է արտասվիր։ Դու վաղուց մահացել ես։ Առաջին վերք՝ լրություն Եթե սկսեմ մատներովս շոշափել վերքերս, ձերքս կցավի, քանզի դրանք խոսքերիդ պես փշոտ են։ Եթե փորձեմ պատճառները փնտրել, դրանք աչքերիդ պես անհատակ կլինեն, եւ ես կկորչեմ անցյալներում ու ներքան չեմ նկատի։ Իսկ թե փորձեմ նկարագրել նրանց ցավը, ապա առնակամ կլինեմ, քանզի վերքերս շուրթերիդ պես տաք են։ Ավելի լավ է լռեմ, Ատամներս սեղմեմ ու գրեմ այն մասին, թե ինչ տեսք են ունենում սպիները։ Կարող եմ միայն հակիրճ լինալ։ Քանզի եւ վիրակապերս փոկելն է ցավոտ եւ ապակինումը։ Ցանկանում ես վերքերից քանակն իմանալ, իմացիր, որ առաջինն առաջացավ լռությունից։ Իմ, քո, մեր։ Եվ սակայն ինչ տարբերություն։ Միշտ մի կողմում գոնե մեկը լուր է մնում եւ սկսում խոցոտալ չարտաբերվող, բայց ցակող բարերով։ Փորձեցի մատներս մտցնել վերքիս մեջ, որ เป զի խոսքերդ փշրելով մանրացնեմ, թուլացնեմ դրանց թույնը, բայց դրանք դատարկ էին։ Այդ ժամ սկսեցի ինքս լռել ու սկսալ սիրել լռությունը։ Փորձեցի քեզ որոնել լռության մեջ, խոսալ քեզ հետ լուր ու հանգիստ, սակայն արձագանքներ էին միայն վերադառնում։ Դու չկայիր, Վերքս լցված է բացակայությանդ լուրցավով ու լրությանդ անդուլ ներկայությամբ։ Հպվիր վերքիս։ Այն շուրթերիդ պես տաք է դեռ։ Գոնե սարը խոսքերովդ փորձիր այն սպիացնել։ Երկրորդ վերք՝ հերավորություն։ Եթե փորձեմ նայել վերքերիս, ապա աչքերս կկուրանան, քանզի նրանց խորքն այնքան հեռու է, որքան աչքերը տենան տակ ու անհուն։ Սիրտս քեզ այդքան մոտ, սակայն հայացքդ այդքան հեռավոր։ Մի կետի գամված գամում ես ամեն հանգիստ թարթումով վերքերը իմթաց։ Դու միշտ գալիս ես, երազներումս, մտքերումս, հոգսերումս ու խոսքերումս, բայց իրականության մեջ հեռանում ես դանդաղ, աննկատ ու մասարմաս։ Հեռանում ես ներկայից, դառնալով անցյալ մշուշոտ ու ճակճկված կարոտ։ Փորձում եմ լքել ինքս ինձ, որ հեռանալով եսիցս հանգրվանեմ դու իդ մոտ, բայց ամեն մի մերձեցում ել ավելի մեծ թափով է վերադարձնում քեզ լքելու ցանկությունը։ Չկաս, ոչ թե հեռացել ես, այլ ինքդ մի երկար հեռավորություն ես։ Քեզ հասնելու համար կիլոմետրերն անգամ քիչ են, օրերն անբավարար։ Դու միանեզր ու անվերջ ճանապարհ ես, որով քայլելիս կարելի է մոլորվել, անորոշությունից ուժը սպառնկնել գետնին։ Ավելի լավ է հեռու մնա վերքերիցս։ Հայացքդ շրջիր, որ աչքերդ չտեսնեմ, ու հեռացիր ուղիղ դեպի քո հեռուները։ Այնտեղ, որտեղից հեշտ է քեզ համար խոցել ու մնալ պաշտպանված։ Այս անգամ սակայն չի ստացվի։ Սպիս կոշտացել է, սիրտս քարացել։ Չի բախվես նրանց, կմանրանաս, կվերածվես փշրանքների։ Թող որ քեզ շախտան վերքիս վրա։ Գոնե այդպես կզգամ հերբից փայլող գեղեցկությունդ։ երկնքում կնքված լրություն։ Երեք քեզ տեսա։ Լուրը իր ինչպես միշտ։ Երեք քեզ տեսա։ Ցանկացա մոտ գալ, սակայն հիշեցի, որ լրությունդ ավելին է, քան խոսքերդ ասված։ Ես լռեցի։ Այդպես լուր անցա։ Սիրում ես լռել։ Այնքան լռեցիր, որ ինձ այդպես էլ գախնիկ մնաց, թե ոնց կարող է անգույն երկինքը կապույտ գույն հագնել, կամ թե ինչու է մեռնող արևից այն շարագունած։ Երեք քեզ սիրեցի, քանզի տեսա ինչպես ես լռում։ Նայեցի կապույտ քո երկինքներին ու սերս գրկած լուրը ինձ հետ տարա։ Ասում են նրանք, ովքեր հաճախ են նայում երկնքին լրակյաց են։ Իսկ քո մտքերի հոսքը անսպար է, բայց ոչ թե առինց, այլ դեպի քո ներս, կամ էլ չգիտեմ։ Ինչպես կարող է մեկը հավատալ նրա լինելուն, երբ ինքն ամեն օր ճախրում է այդ նույն երկնքում անհուն։ Դու կանգնում էիր լուր, այնքան կիպ անցա, որ լսելի էին տիեզերքի հարաճն ու շունչը։ Ցանկացա լինել քո մոլորակում, Այնքան գեղեցիկ, այնքան բազմագույն, սակայն հիշեցի, որ դու երազը տարբեր ես տեսնում, որ քո երազում աստղեր են ծնվում։ Աստղերի լույսն էլ այլ գույն է լինում։ Շտապ վերցրի մի բույլ աստղերից քո խորհրդավոր համաստեղության, քո շնչից մի կում գողացաութից ու շունչս պահած արագ հեռացա։ Երեք էլ գիշերը եկավ ճիշտ ժամին։ Երկինքը սև էր, չկար ուրիշ գույն։ Նրանում միայն քեզնից վերցրած ու ցրիվ տված աստղերն էին շողում երեք քեզ տեսա։ Դու երկնքում էիր, այն երկինքներում, որտեղ աստղերդ լուսնին են փարված, այն կապույտներում, որտեղ մտքերդ աչքերիդ գրկված ուղարկում ես միշտ անհասցե, անդարձ։ Երեք երկինքը սիրալ սկսեցի, քանզի տեսա, թե ինչպես ես լուր քայլում երկնքում։ Ոտնահետքերդ դանդաղցած թափում, կարծես գիսավոր, որն ընկնելով փոշի էր դառնում քամու հետ խաղում։ Շտապ հավաքեցի մի բուրքո փոշուց, որ շախտեմ գետնին իմ այն սենյակում, որտեղ երկինքն ու երկիրը պայքար են մղում։ Իսկ կեսգիշերին դաշինք են կնքում։ Համաձայն դառնում քո բարևը ինձ են հասցնում աստղերի լույսով ու լուսնաժպիտ։ Երեք աչքերդ սիրեցի, քանզի նրանցից աստղեր էին գաթում։ Լինեն նրանք սև, կապույտ, արնագույն, միևնույն է, միշտ ճպտում են մեղմիկ ու խաղացնում։ Դուք լսում էիք Դավիթ Սամվելյանի պատմածքների երկրորդ մասը։